dink sommer net in hierdie dae daarvan is uh Paulus skryf in in Romeine 1 skryf hy by vers 16 hy sê ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie. Hy sê want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En dan sê hy in vers 17 sê hy want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Hy sê hoekom is die evangelie 'n krag van God tot redding? Hy sê om wat die evangelie daarin geopenbaar word. En nou skryf Jeremia in Jeremia 23 vers 6, skryf hy hierding, hy sê, sy naam is, dan profeteer hy oor hierdie saak. En dit was 500 jaar voordat Paulus dit geskryf het. Dan sê hy, sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. En nou kom Paulus en Paulus sê, die openbaring van die gerechtigheid van God, is die goeie nies. Maar wie is die gerechtigheid van God? Sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. Die gerechtigheid van God is Jesus Christus. So die openbaring van Jesus Christus is die evangelie. Ek wil hier julle moet dit verstaan. Ek dink baie keer ons, ons, ons is baie sterk op die, op die begrip van die gerechtigheid van God. Omdat het soveel inhoud vir ons. Maar ek wil hier julle moet iets doen met gerechtigheid vanmorgen verpersoonlik dit. Die gerechtigheid van God is een persoon. Sy naam is Jesus Christus. Na ander woorde, as Paulus nou vir ons skryf in 2 Korinther 5, by vers 21, hy sê, God het hom, die Heere, ons gerechtigheid. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word die gerechtigheid van God in hom. Maar wie is die gerechtigheid van God? Jesus Christus. So ons kan word die Seen van God in hom. Daarom kan die skrif vir ons sê, kyk wat die groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons seens en dochters van God genoem kan word. Besef jylle, wat is dus ons posiesie? Ons neem die posiesie dan nou hierin, wat Jesus gehad het ons is sy gesante. Die skrif sê van hom, skryf die breerskryver in die breers 1 vers 3, en al die skrifte ken julle toch goed, sê hy, hy is die aftruksel van Godse wees. Hy is die afskynsel van sy heerlijkheid. En nou het ek en jy geword, wat hy is. Vraag is, is ons die afdruksel van sy wees? Is ons die afskynsel van sy heerlijkheid? Wat is die antwoord? Die antwoord is ja, maar ons sê dit tong in die kies. Want ons kyk in die spiel. En julle onthou wat Leon eh, de Toye vir ons gesê het, die spiel wys nie vir ons wat ons gaan wees nie. Die spiel wys vir ons wat ons is. So ons gaan dit nie word nie, ons is dit. Ons sien dit net nie. So ons het nodig om om te sien wat ons nie sien nie. Jy weet, ons het nou hierdie kostbare geleendheid gehad om vir die kinders in Canada te gaan keir. Het was ons een kostbare, on, ongelooflike, gelooflike ervaring. En die kinders het ons rechtig bederf. En die, ons het natuurlijk die mooiste deel van Canada gesien. En dit is die, jy het ons al gehoor van die Canadeerse Rockies. En dit het ons nou rechtig gesien. Ons het in die Rockies gaan ski. En toe het ons vir amper duisend kilometers in die Rockies opgeruid en ek kan vir julle net sê, die natuurskoon, en dit wat ons beleef het, het in my hart nie opgekom. Ek roem oor Zuid-Afrika, dat Zuid-Afrika so'n mooi land is. En nou kom ek daar en ek sê, jyre, dit maak nie Zuid-Afrika val nie. Zuid-Afrika sy skoonheid. Maar daar is een skoonheid wat my verstand, my begrip nie kon, kon formuleer nie. Ek het pinkies daarvan gesê, maar pinkies kan vir jy niks vertel nie om in die heerlijkheid daarvan te staan. En ek denk by myself, die Heer het het gemaakt, hoekom? Het het vir ons gemaakt. Ek wil nie eens verstaan, die skrif sê, in die begin was die woord, die woord was by God, maar wie is die woord? Is die Heer ons gerechtigheid, is Jesus Christus. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God, die woord het vlees geword onder ons gemoord. Hy sê, alle dinge het dierom ontstaan, alle dinge het dier die woord ontstaan, alle dinge het dier Jesus Christus ontstaan, alle dinge het dier gerechtigheid ontstaan, maar jy was ingesluid. So as ek en jy geword het, die gerechtigheid van God, as ons geword het, die Seen van God, dan gaan ek nou vanmorgen ding sê, en dit is alle dinge dier jou ontstaan. Waarom sê ek dit? Waarom sê ek alle dinge dier jou ontstaan? Hy sê, sonder jou het daar niks ontstaan ontstaan het, want jy het deel geword van die woord, Hoekom kan ek het sê? Omdat dit wat God gemaakt het, het vir jou gemaakt. Het vir Adam gemaakt. Het vir die mens gemaakt. Wie kan God daarin sien? Wie kan om daarin verheerlik, as dit nie die mens is? Waarvoor is die skoonheid van die skepping? As die mens dit nie kan waardeer nie. Alle ding het ontstaan, dier die mens. Die mens was Godse droom. Jy was van die begin af Godse droom. Daarom sing ons, I'm the dream in your heart. Daarom antwoord hy, you the dream in my heart. And I keep you right there. En nou besef ek, die verskrikkelijkheid van wat gebeur het, toe Adam geval het in sonde. Toe Adam geval het in sonde, uit die geestrelm uit, in die vleesrelm in geval het. Dit was nie bedoel dat Adam moest sterf nie dit was bedoel dat Adam sou eet van die boom van die lewe en ewiglik sou lewe. En die boom van die lewe was nie 'n boom met vrugte nie. Boom van die lewe is 'n verhouding. Dis 'n verhouding met die een wat Adam in sy hart gehou het. Wat hom geken het. Wat hom geformeer het uit die stof van die aarde. Want jy sien as Adam nie geval het nie, dan sou elkeen van ons die ervaring gehad het om die rokkies te ken, soos ons Jan Kim dood ken. Maar nou moet ons op het vliegtuig klim. En ons moet 30 uur lang vlieg, om daar te kom. En wat er presentatie van die mense, het die voorrecht om daar te kom. En sien dit nooit. Mis die heerlijkheid, van om daar in Godse skepping, in daai deel van Godse skepping te ons is in hierdie deel van Godse skepping, en hulle wat daar is, mis die heerlijkheid, om in hierdie deel van Godse skepping te wees. Godse bedoeling was, dat ons in die geestrelle, die volheid van sy skepping, van die koenertpool tot die suidpool, van oost tot west, sou geniet, en God daarin sou sien, God daarin sou verheerlijk. ek is net aangegryp as ek dink aan my. En dan kan ek het sê, Heere, maak my oor op, dat ek kan sien. Dat ek kan sien waar oor die, die goed gemaakt. Waarom kom die son op? Ons het daar gekom in die einde van hulle winter. Die eerste maandag wat ons daar was, was, was hulle lente dag. Toe dit omtrent half meter gesneeuw. En dit was hulle <laughs> lente dag. Um, ehm, dit is anders daar. Een ou steek jou kop nie by die huis uit nie, ek doen dit gereeld, ek, want ek het my, dit het my gevang, ek kan nie binnen in die huis blij sit nie. So dan moet ek uitgaan, maar as jy uitgaan, jy is een paar minuten buiten, dan begin, jou, begin jy opvries. Dan gaan jy maar terug. Maar dit was vir ons een grootse ervaring, en ek wil julle een ding sê wat my gegryp het. Misschien nog meer as die skoonheid van die skepping wat ons kon beleef, was die mense. Was die mense uh, ek het een ander perspektief oor oor immigratie uh, ek nie een plan om te gaan nie, nie bekommerd is daar oor. of moet ek sê, moet nie blij wees daar nie uh, maar wat ek sien is dit, ek, ek sien dat jylle weet ek is op rekord dat as ons, as iemand Zuid-Afrika verlaat uit vrees het, gaan hy met sy vrees aan die kant toe, ja, niks gaan van nie maar die wereld het klein geword ons praat van a global village, en daar is geleentede op ander plekke, en het is so dat partij ons daar geleentede aangreep en gaan. En ek dink dit wat ons gesien het, dat wat sy type geleentede daar vir sekere professies is, in, bijvoorbeeld in Canada, en uh, uh, wat er gunstige omstandighede daar vir ons kinders is om daar te wees. Uh, maar wat my gegryp het, was die landse mense al wat jy hoor is no problem. No problem. Kan hy help jou? As jy naby 'n sypaadjie kom hou oor die karre stil. As jy naby die syp as jy teen na die rand van die sypaadjie toe beweeg hou die motor stil om te wag vir jou. Niemand brom nie, niemand druk toe te. Niemand raas nie. Almal het respek vir mekaar. Ek het in my lewe nie sulke vriendelike mense gesien nie deur die bank. As jy in 'n winkel instap, die, die vriendelijkheid en die innemendheid van die mense, nou sê ek, verstaan het nie, wat het hulle wat ons nie het nie? Hulle moet iets sê wat ons nie het nie. Ek vertel nou een paar van julle, ek stap by een winkel uit, en, en al hulle deur is toe, want die, die, die, as my saak, meeste winkels stok een dubbel deur, uh, om te keer, want as jy nou die eerste deur oopmaak, en stroom die minus 50 temperatuur in die gebouw in, so hulle kan dit nie toelaat nie, so hulle dubbelstel deur, waar die inkomt maar hierdie winkelkie het net een deur, en ek stoot die deur oop om die stootpaankie met klein Emma uit te stoot, en, uh, eh, en die volgende oomlik vlie die deur oop. Toes het een vrou wat op die sypaankie voorbij gestap het, gesien het, hier kom iemand met die eh, stootpaankie uit, grijp die deur hou vir my oop. Dis net wat is. Ek is net verstom. Uh, jy kan nie by iemand voorbij loop en sy oog vang, wat hy nie vir jou sê, have a nice day nie. Die welwillendheid ek wil, ek wil dit saam terugbring, ek wil, ek wil met die welwillendheid die lewe, en dit is een heerlijkheid, om dit te sien, dat mense veel tyd in respect wil ek hef, wil ek sê, vir mekaar het. En toe gaan ons saam een ochend na, na die dienst toe, die kinders is daar in so'n vernieuwingsgemeentekie, en uh, man, is, uh, eh, dit is baie soos ons, uh, hulle, het net, hulle is net baie erg oor koffie, ek dink, hulle moet bykie meer hitte inkry, so hulle die koffiemachine daar buiten, en uh, hulle, hulle kom baie vroer, by die eredienst anders as ons ek sê jylle want ek kom vroer maar, eh, maar hulle gaan drink eers koffie die koffie staan daar, elke ou gooi vir homself want so groot koffiemachine elke ou gooi vir hom sy koffie in en so is het appel en so nou en dan in die dienst staan nou op en stap hy en dan gemaakt is die koffiebeker vol en kom hy terug dat <laughs> is erg goedelik koffie as jy in die winkel instap dan uh, is daar een Starbucks by die ingang en koop jy eers een koffie en dan stap jy nou in die winkel en doen jou inkoopies met die koffie in jou hand uh, in elk geval, maar toe, toe luister ons na die woord, en daar sit ek, in Henda, jy weet, toe ek kind was, en ek het gekriewel op my stoel, het my ma altijd so aan my been gevat, nou, ek sien dit nog nooit opgehou nie, Henda vat nou aan my been, dit nie meer my ma nie, nou luister ek wat hulle sê, hulle praat toen nou oor aanbidding en gebed, en hulle het so paneelbespreking die ochend gehad, en die manne praat, en ek kriewel, en En ek denk by myself, wat gaat die aan? En ek, nou, nou is ek eindelijk in twee, in twee gedeel. Aan die een kant, sien ek hierdie mensense levens, wat iets wees, wat ek sê, wat ons kort. Aan die ander kant, sien ek die gebrek aan openbaring van waarheid. Want die paneel begin, en die ene ookie sê, man, hy wil soos Job wees hy wil die Heer, hulle sing natuurlijk die liekie, onder andere, the Lord is given and the Lord is taken away, dit het ek nou klaar moeilikheid. Uh, en, en eh, ook jy sê, hy wil soos Job wees, hy wil kan sê, geloof sy die naam van die Heer, al het die Heer van hom weggeneem. So hy wil twee type van aanbidder wees. Nou begin ek brand, ek wil nou opstaan van my stoel af. In elk geval, en so kom die volgende in, en hy sê, nee maar, Uh, hy wil soos David wees, wat gedans het voor die ark. En jy weet, toe, die, die, die ark, toe hulle voor die ark gedans het, onthou jy toe die, die osse gestrykel, en die ark het gekantel, en toe het Isa sy hand uitgesteek om die ark te stabiliseer, en toe sterf hy, op die oomlik toe hy die ark vraag. Nou, verduidelik die oude het nie, hy sê net, joe, maar nou, nou krij ek om sy boodskap, hy boodskap sê vir my, jy moet net nie te nabij kom, jy moet nou net nie te ernstig raak in jou aanbidding nie, want dan kan het jou lewe kost maar hulle los dit daar, nou is hulle verder in die bloed, want nou David het nou met hierdie linneklede gewees, en elke twee paar tree is daar klomp dieren geoffer, so die bloed moes gevloe, het gespat, het nou, miskien is dit wat Michal opgeplaat, dat, dat David sy kleren so vol bloed was, maar in geval, so gaat die ding aan, en so kom by Daniel, en Daniel wat in die openbaar gebid het, en uiteindelik kom die ding uit by performance, jy weet, Uh, want baie van die ouders wat die muziek lei in gemeentes, is so op die, op die wat is Afrikaanse performer? Help my. Op die verhoog, op die toneel, of die, die uh, vermaak ingesteld. En nou probeer hulle saak uitmaak. Is het nou performance of is het nie? Maar ek sien hulle kry nie antwoord nie. En uiteindelik kom een ou uit en hy sê, aan het einde van die gesprek, toe nou met die slot opmerkings kom, sê een ouke, hy sê, hy wil nou met een ding sê, die voorhangsel is geskeer. Ek sê, ek, daar kom hy. Maar met die voorhangsel wat geskeer is, het hy al sy kanseleer wat hy gesê het. Want alles wat hulle gesê het oor lof, o, is interessant, hulle praat hoe baie oor al die woorde. Kijk, daar is woorde soos Tehila en Toda en um, Ruach, eh, eh, of Ruach, daar is al die woorde wat, wat, wat God vir hulle voorgeskryf het, waarmee hulle moet loof. Die een woord Ruach bijvoorbeeld beteken, um, om die Heere te loof met een eersplitting noise, Een ander woord, een oordovende geraas. En baie van die ouders vandag in die vernieuwingsbedieninge is dit een gedreun, een verskrikkelijke geraas. Hoe meer hulle raas, hoe beter. Omdat die Bijbel dan nou so sê, maar terwijl hulle daarmee bezig is, tref een ding my. Waar kom al hierdie woorde vandaan? Waar kom die instructies vandaan wat God ons gee volgens die paneel nou uh, om te sê ons met die Heere so en so en so, ons moet ons handen ophef, dis, dis woorde, halleluja, ons moet al die goeders sê, ons al die dinge doen as gebare, om die Heere te loof, waar kom dit vandaan? Het jylle iets gelees daarvan, voor die wet gekom het? Het jylle iets gelees daarvan, na die wet vervul is? Wat het gebeur? En daar leer ek iets, die ochend ek besef dat al hierdie goed wat ons wat ons probeer fabriceer het in lof en aanbidding, wat ons in die vernieuwingswereld so sien, wat ons in die moderne gospel muziek hoor, is niks anders as nog steeds een terugkeer na die ou verbond toe. Want jy sien, toe God by Sinai, die gemeente, die volk Israel, bou doop met sy gees, toe daar genoeg vier op die berg was, nadat hy vir, vir Mooses uitgesorteer het, by die brandende bos, onthou jylle, en hom gedoop het met sy gees. Wil God het met die hele volk doen, en wat sê die volk? Die volk sê, moet laat God met ons praat nie, laat Mooses met ons praat. Geef ons een subcontracteer, geef ons een tussenganger tussen ons en God. So wat het gebeur? Toe God wil die wet gee, Mooses gee, toe sê die volk daar, hier staan Mooses en daar God. En alles wat God vir hulle wou sê, moes hy dier Mooses vir hulle sê, en alles wat hulle vir God wou sê, moes hy dier die priesters vir God sê. So wat moes hulle doen? God was in die hemel en hulle was op aarde. God is alomteenwoordig, maar onthou in hulle begrip het God in die hemel. So wat moes hulle doen? Hulle moes skree. Hulle moes geraas maak. Hulle moes hom laat hoor. Hulle moes hom afkry van die hemel af. Maar nou sê, nou sê die Nieuwe Testament vir ons, hy sê eh, in, in Romeine 10, hy sê, die woord van die geloof wat ons verkondig, sê nie, die gerechtigheid wat uit die geloof is, sê nie, wie sal vir ons neerdaal om Jesus af te bring, of opvaar om Jesus af te bring, of oor die see gaan om om te gaan haal nie, wat sê dit? Nou by jou is die, voor, die voorhangslid geskeer, in jou mond, in jou hart. En nou kry ons die hele oud testament, wat sê ons moet om hart aanbid, en ons moet raas, en ons moet al die woorde gebruik, ons moet sy handel in die licht steek, ons moet al die wonderlijke goeders doen. En nie kom Jesus, wat doen Jesus, sy gaan bid, hy sê vir die fariseers, jylle doen al goed van die ouwe verbond. Jylle staan op die hoeken van straten, en jylle maak een groot vertoon, moet jylle aanbidding. Hy sê, met te vergeefs, jylle leringe leer wat geboeie van mense is. Hy sê, jylle kom met my met jylle lippe, maar jylle hart is ver van my af. Hy sê, dit, dit help jy vir my. Hy sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, maak jy deel. Spreek tot jou vader wat in die verborgen is. Hy sê, in die openbaar vergelde, Waar is die verborgene? Nou by jou, is die woord. In jou mond, jou hart. Jezus is die een wat een kan gaan, wat elke keer om afsonder een kan gaan. En hy gaan roep nie na God nie. Godse geest binnen om. En ek besef ons leef daar. Die oukies slot aanmerking toe hy nou die ding sê van die voorhangsel wat geskeer is. Sê hy, uh, en nou, nou moet hoef ons nie meer nie, want jy sien, dit is die dilemma, baie van die ouwens teken nou vir jou die tabernakel, kyk die tabernakel het ons nou so iets gelijk, daar was die, daar was die, die voorhof, die heilige en die allerheiligste, en hier was een groot gordijn hier tussenin, in die voorhof, hier so die, het die massas ingekom, maar die priesters het in die heilige ingegaan, hier was die tafel met die to toonbrode, die, die koper waskom, die um, ehm, gouwe kandelaar, al hierdie goeders, uh, Jesus is die brood van die lewe, die koper waskom, Jesus eh, was ons met die waterbad van die woord, um, die, die, hy, is die, hy is die licht van die wereld, die gouwe kandelaar, al die voorwerpe wat in die heilige was, dui op Jesus. Want Jesus was die toegang waardeur die hoofpriester eenmal 'n jaar deur die gordyn kon ingaan na die ark toe om die bloed van diere op die ark te, te sprinkel. Maar nou eh, nou het ouens 'n idee, baie ouens in die aanbiddingsbediening het 'n idee dat nou moet ons die die volk inlei in die allerheiligste in. Dit is nie meer allerheiligste nie. Jy is die allerheiligste. Die die voorrang is al geskeur. Jesus het gekom. Hy sit aan die regterkant van God ons gaan nie meer by hom verby nie, ons leef daar. Nou sê hy, en nou sê hy, goed, hy, hy erkent toe ons hoef nie ons mede in te vat nie, wat hy eindelijk toe nou alles wat hulle gesê tot nou toe kanseleer, maar hy sê toe hier ding, hy sê, nou kan ons uitgaan in die wereld vanuit die allerreiligste, en ons kan die mense gaan vertel van die Heere, van die Heere geef ons opdracht. My vraag is, gaan ons daar? Wanneer trek ons die wapenrusting uit? Paulus sê, trek die volle wapenrusting van God aan, hoor ek, sy ons sê, ons moet elke oogend opstaan die wapenrusting aan trek. Ek sê, wanneer trek die tyd? Die het nie nodig in die nacht. Ons trek nooit die wapenrusting uit nie. En so wat ons moet raak sien hier is dit, ek gaan nie uit die allerreiligste nie, ek leef in die allerreiligste. Uh, ja, Lukas skryf ons in handelinge, handelinge 17, 28, hy sê, in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Dit is ons plek. Goed, So ek het nou baie kritiek. Ek, ek het al hierdie openbaring. En nou stap uit en ek hou my mond. <laughs> en, um, maar het is toe so, daar is toe nou van die manne wat van my vraag, en toe was het vir jou? Toe hou ek nie meer my mond. En ek besluit, ek sê vir Lukas, ek gaan, ek gaan hierdie hierdie gemeenteleier van hulle gaan ek verloon as ek nie moet om hierdie waarheid gaan deel nie. Want hulle gaan nou hierdie ding doen, hulle gaan dit op Twitter sit, hulle gaan nou as gemeente bid en hulle gaan gebeur op gebeur op Twitter sit en dis die uitgangspunt van hulle gebed. En ek ek dink daaroor toe ons toe ons in die vernuwing beland het 25 jaar gelede het eh uh, het die grootste vernuwingsgemeente in die land was Hatfield daai tyd in, in Pretoria het Hatfield, iemand het geprofiteer in die gemeente en gesê, God is bringing back the ark of prayer en gebed gaan terugkom en dit was precies die selle gesprek as die die ons nou 25 jaar later in Fort St. John gehad en in die 25 jaar was daar al tientalle sikke bewegings dat ons nou weer gaan bid en die ons weer sê, ja, weer een nieuwe ding om te ons gaan bid en ons sit dit op Twitter of sit dit op Facebook of wat ook al, en ons gaan die hele wereld daarbij betrek, ons stier die sms en sê moet die, die ketting breek nie, alle goede en elke keer val dit plat toekom maar het gebouw is op een leven. Waar die ou verbond, as ons die ou verbond by die kruis voorbij trek, en as wel die ou verbond van die kant van die kruis leef, leef ons alleen. Want die vijand wil ons in die ou verbond hou, terwijl Jesus ons wil uitdaal in die Nieuwe Testament. En daarom eh, wil die vijand elke keer ons denken koppel aan die ou verbond. En ek wil dit met hom deel. En so maak een afspraak met hom en ek gaan, gaan keir eenmarig sit ons in koffie drink en hy kyk op my neus. Want wie wat sien ek? En nie die manne, ek nie die openbaring. Maar ek sien al te verhouding. En ek stap uit en ek is geraak die middag. Het was een voorrecht om met die ou hierdie openbaring te deel. En hy is ook afgaan. Maar wie wat sien ek? Ten spuite van die gebrek in openbaring. Die verhouding. Hy het so kosbare verhouding met die Here. Ten spyte die gebrek in openbaar. En nou vra ek myself af. As ons dan die openbaring het. Hoeveel sterker moet ons verhouding nie te wees? Waar staan ons in verhouding? Is ons as ons verhouding sigbaar? Ek het vir julle gesê as ek na die na die mense kyk en die me, meeste mense in Kanada ken nie die Here nie. Ek sit op die op die skielift op pad bo in die berg, in die berge. Sit ek saam met twee mense wat van Singapore af kom op die, op die stoeltjie. Hulle sê hulle kom van Singapore af. Ek sê I only know one man in Singapore. Sê wie's dit? Ek sê Joseph Prince. Do you know him? Nee, wie sê? Ek sê he's a dynamic preacher. You must hear this guy. En die man maak 'n aanmerking. Hy sê daar is bitter min Christene in Singapore en die wat daar is is te veel en sy vrou keer, maar hierdie ou het nie bedside manner nie, hy looi sommer, hy sê, man, dat is ek om skirke, hy sê, al wat jy van hulle hoor, het hulle geld gesteel het. Dis wat, dis wat sy ervaring is, van die Christendom. Hoor jy die hartseer? En dan vraag jy jouself die vraag, al ah, wat nou? Die vraag is, wat is die getuienis aangaande ons? Aangaande my en jou leven. En hier kom ek terug, en ek praat met Rian besuid nou en Rian sê die Heere wees vir my ding hy sê hy kom by een woord en hy beskryf dit as mindset of state of mind twee begrippe ek wil, was nie belangrike woorde nie maar ek wil net vir jou dit wees die ene is die, my mindset Die ander een is my state of mind. Kan jylle verskil sien? Ek, excuse, ek soek Afrikaans, help my. Daar was die Afrikaans die juffrou is. Hm, kom, onderwijs is hier so. Vertel vir ons. Geef my ander woord vir mindset. Afrikaanse woord. Gedachtegang is nie heeltemal, ek sê vir jou van my denken, denkwijse, Ok, goed, kom ons noem dit dan denkwijze vir die oomlik. Ons hou hom net vir die oomlik so vast. Goed, wat is dan state of mind? Sê weer? My gemoedstoestand. Ah, wacht bykie, kom my. Ek wil sê, ingesteldheid, ingesteldheid is mindset. En gemoedstoestand is a state of mind. Kan jy nou die verskil sien? Kom ek vir jou verduidelik wat is die verskil? Die verskil is, my ingesteldheid, my mindset, geestelik gesprek, is ek het die Heere aangeneem. Ek het die goeie nies gehoor. Ek het Godse geest genoeg om in my te kom woon. My hart behoort in hom. Ek weet hy woon in my. Daar is geen twyfel in my hart oor die saak nie. Daar is geen twyfel oor my, oor my eindbestemming nie. Daar is geen twyfel dat ek reeds die ewige lewe met God betreed nie, want Godse geest leef in my. Reg? Dit is my ingesteldheid, my mindset. Daarom kan Johannes sê, hy sê, elkeen wat die gerechtigheid doen, kan nie, kind van God, kan nie sondig nie. Hy sê, een kind van God kan nie sondig nie. Ek jou sê, is jy kind van God? Dan sê Johannes, jy kan nie sondag nie, sondag jy. Jy sien, ons maak foute, maar kyk mooi. Dis wat Johannes bedoel. Hy sê, as my ingesteldheid is die gerechtigheid van God. As my ingesteldheid is, ek is kind van God. As my ingesteldheid is, hy is die koning van my leven. Kan ek nie sondag, ek kan nie Godse plan mis nie, want dit is Godse plan. En as ek in sy plan staan, mis ek nie sy plan nie, ek kan dus nie sy plan mis nie, want ek het een met hom geword, hoor jylle mooi. Dis die as Romeine 12. Romeine 12 1 sê, ek vermaan jylle dan broeders by die ontvermingen van God, om jylle lichaam te stel, die levende heilig aan God welgevallig offer. En nou het ek my lichaam gestel. Ek sê, Heere, is die tempel van my lichaam, kom bewoon by in my lichaam. En Godse geest het ingekom uit in my kom woon en ek het een nieuwe skepsel geword. En ek weet, dit is my ingestelde, ek is een nieuwe skepsel. Ek kan vir jou sê wanneer het gebeur het. Dis wie ek is. Goed, kom ons gaan nou na my gemoedstoestand. My state of mind. Jy sien, my ingesteldheid is een permanentie. Ek het die Heere aangeneem. Dit is soos om uit geest gebore te word. Ek het Godse geest genooi om in my te kom woon. Ek het die geest gebore eenmaal, ek word eenmaal uit gees gebore, nie weer een keer, ek is klaaggebore uit gees, ek is Godse kind, dit is my ingestelde, maar nou weet jylle, ou sjaal het my die ander dag gevra, word jy ook een boer, as dinge so verkeerd loop, of as jy altijd so grensig die sondig is, en die antwoord is, ek word ook een boer, dis my state of mind, my gemoedstoestand, en elkeen van ons, vecht met ons gemoedstoestand, Elkeen van ons is met die gemoedstoes, want nou moet ons verander word die vernieuwing van ons gemoed. En nou, ons gemoed is nog nie in alle opzichte vernieuwe nie, nie. En nou, nou val ons in, in strikke. Ons krij teenstand, ons krij druk van buiten af. En nou val ons in een gemoedstoes, want partij keer voel ons te neergedruk. Kom ons noem het depressief, dit moderne woord. Partij keer word ons kwaad. Partij keer is ons ongeduldig. Partij keer is ons uiteraard ongeskik. Ons kom in een gemoedstoestand, die gemoedstoestand die druk van buiten, laat my reageer soos wat ek sou reageer voor ek die mindset verander het. Nou is die aanslag dit. Nou kom Paulus en Paulus sê, daar is dan nou geen veroordeling. Hoekom nie? Omdat een offer vir altyd betaal. Met een offer het hy vir altyd volmaak. Die het geidig word. Daarom kan ek vir jou vanmorgen sê, as jou ingesteldheid, as jou mindset, aan God behoort, dan is daar nie veroordeling. Dat is geen veroordeling. En as daar nie veroordeling is nie, waar kom veroordeling vandaan? Hoekom is daar so daar veroordeling wees? Veroordeling kom van skuldig bevinding af. Skuldig bevinding kom van anklag af. Anklag kom van oortreding af maar nou is al ons oortreed en ons ongerechtigheid is hy dierboorig voorbereidsel voor so hulle is uit die weg geruim die straf, die anklag, die skuld het op omgekom, die skuldbrief is aan die kruis vastgenaal die straf wat vir ons die vrede aanbring die oor veroordeling wat oor ons gekom is gekom het het oor Jesus gekom, recht, daar is hulle allemaal die ongerechtigheid, die weedinge, die straf die wonde alles het op hom gekom so dat daar vir ons geen veroordeling is nie, my ander woord, as die skuld het beteken, as my gemoedstoestand dan nou momenteel aan uitdruk, bring het my nie weer onder veroordeling. Jy sien, ons dilemma is, ons kla ons self aan, en dit beroof ons van vrymoedigheid. En dit hou ons verder en langer weg van die een wat in ons woord. As Jesaja, um, Jesaja 62, hy sê, herinner God aan sy beloftes, dink jylle dalk, God het herinnering nodig. Dink jylle dat God sy beloftes vergeet? So kom sê die Godspraak vir ons, herinner God aan sy beloftes. Ons vergeet sy beloftes. So vir ons om het nie te vergeet nie, is om in ons gemoedstoestand terug te keer. Dis waar oor die Heere sê keer terug na my toe. En terugkeer in rust lee jylle heil. En stil weer sy vertrouwe bestaan jylle kracht. Hy sê, kom, luister, dit is my ingesteldheid te doen nie. My ingesteldheid is daar, jou ingesteldheid is daar. Ek, ek kan dit vir jou verkondig vanmorgen ontspan. Of jy wat die, die vreugde daarvan? Besef jylle, dat as ons ons gemoedstoestand kan laat een word met ons ingesteldheid, dan moet die wereld kennis neem van wie ons is. Maar heidiglik kanseleer ons baie dikwels met ons gemoedstoestand kanseleer ons ons ingesteldheid. As ouwens na ons optrede kyk onder druk, dan sien hulle nie ons ingedeldheid. Genadiglik sien ons mekaar anders. Ons sien ons maak foute, jylle sien ek maak foute, maar jylle weet wat my ingesteldheid. Daarom is dit makkelijk. Maar die wereld sien dit nie. En nou, hierdie, ondou wat hierdie ookie gesê het, hy het gesê, ons moet uitgaan in die wereld toe. Jy sien, maar as ek uitga, <laughs> dan val ek in een gemoedstoestand. Maar as ek inblij, dan leef ek in my ingesteldheid. So sien, wat is die, die geheim van hierdie saak? Die geheim is, is om vanuit my ingesteldheid te lewe, en nie vanuit my gemoedstoestand te lewe nie. Begryp jy wat ek sê? So die verandering van my denken, is om my denken uit my omstandighede te haal, en terug te sit in wie ek is. Ondou jy die kar in die perre? Wie ek is, gaan bepaal wat ek doen wat ek doen gaan nie bepaal wie ek is nie. So, wat ek doen bepaal nie wie ek is nie. Nou, nou verloor ek my nie meer, of ek is ongeduldig. Wat ek doen bepaal nie wie ek is nie. Ek is Godse kind. Met een offer is ek vir altyd volmaak. Ek staan volmaak in hom. Nie op grond van my prestatie nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. So my optrede bepaal nie wie ek is nie. Maar wie ek is behoort my optrede te bepaal, maar dit doen nie nie altyd. En dit wat ons probleem is, is om hierdie twee mekaar te kry. Nou wil ek vir julle, dan nog tyd, in die laatste reprikkie wil ek net hier, ons moet kyk na David. As ons terug gaan na David toe, David is die ou wat hierdie goed begin te snap het. En ek verstaan nie aldag baie mooi nie, maar ek sien, David het iets gesnap. Die, David het uit, uit gerechtigheid uit gebid. David het nie gesê, Heere, sal u my bewaar nie, hy het gesê, u is my herder, die Heere is my kracht op hy saam, die Heere is my lichaam, hy het nie gesê, Heere, sal u wees nie, hy het geweet, hy is, ander woorde, hy het gerechtigheid gesnap, soveel jaar, een duisend jaar voordat Jesus gekom het, het hy het al gesnap, en hy sê, u is my herder, u is my kracht op hy saam, u is my lichaam, hy is, is die een wat in een hoge machte beproef is, u is my beker, Hy het vir my die meetsnoer in lieflike plekke laat val. So gaan David aan. Hy sê, dis wie dit is. Maar dan draai David net daarom en dan sê hy, soos sy herts mag na waterstroom en dors my siel na jywe heer. Dan sê ek, het makkie sin nie. As hy my laat neerlee in groen bijveld, as ek by die waters van ris is, hoe kan ek dan sê, soos sy herts mag na waterstroom? Die twee kloppelsie. My vraag is, het David het gemis? Ja. Of wat het met Davids gebeur? As uh, eh, eh, David sê, jy laat my neerle in my groen weiveld, na waters waar is, is my jy my heen. Dan is het vir my asof David eh, verwijs na sy ingesteldheid, dit is wat is. Maar nou kom hy en hy sien, sy gemoedstoestand het hy uitbeweeg. En hy sê, so sê, het mag na waters doen. Ek wil eers met die perspektief raak sien. Want jy sien, as ek hierdie twee nie onderskui nie, dan sing ek, een, in een oomlik sing ek, jy laat my nie in my in groen weivelde. En die ander keer moet sing, ek dors na nou jy. Kan nie dors ek my groen weivelde is. So sien jylle, waar, waar is ons leven? Ons leven is geborgen, in hom leven ons, beweeg ons, is ons. Dit is Godse hart vir ons. Dat ons hier sal wees. En dit is om terug te keer. Om terug te keer, net in hierdie ening. Maar die sien, ek kom myself toe die vraag, ek is nou so slim, om vir hierdie ouds te sê, jylle, you're barking up the wrong tree hierdie hele gebedsaktie van julle is een flop. Dit gaan een flop wees, dit gaan, want het staan op verkeerde fundament. Maar nou vraag myself die vraag, hoe lyk my gebedsaktie? Terwyl ek soveel beter weet. Hoe lyk my gebedsaktie? Jy sien, toe God in die hemel was, en hulle op aarde, en die duivel die overste van die wereld was, en hulle allemaal slawe van die duivel was, toe moes hulle na God roep, hulle moes na God roep, hulle moes na God roep, nou dit verander, en nou gebruik hulle natuurlijk, ach, as ouwens oor lof en aanbidding praat, dan gebruik hulle altijd, dat sê, jy weet, as jy nou, een blauwbul ondersteuner is, ek weet, hy is nie blauwbul ondersteuner, sê nie, maar ek noem het maar voorbeeld, as jy een blauwbul ondersteuner is, en die blauwbulle sal, ek weet nou nie die naweek gebeur nie, maar, jy weet, as dit gebeur, dat hulle een drie druk, dan is jy automatisch in beweging. Niemand sê vir jou, nou moet jy jou hand in die licht opskeer, nou moet jy sê jy nie, jy doen dit, hoekom? Hulle het een drie gedruk. Jou span het een drie gedruk. Jy sien, en nou sê die ouwens, hoekom kan jy dit nie vir die heren doen nie? Die antwoord is eenvoudig. Jy het nie die heren so drie gesien. As die heren drie in jou leven gedruk het, sal jy sê, jou. Die vraag is, het die Heere die drie in jou leven gedruk? Sê my vraag het, waar kom die drie vandaan? Kom die drie van openbaring af? Kom die drie uit verhouding met? Wie wat sien ek? Ek sien dat daar nie gebrek aan openbaring in ons gemeente is nie. Maar ek sien die drie nie noodwendig nie. Maar ek sien in hierdie ouwense leven, waar daar inbaring is nie. Sien ek drie. So wat ek sien, is dit drie word gedruk uit verhouding uit. Wat inbaring het openbaring wat een rol? Ja, openbaring het een rol. Die rol wat openbaring speel, dit versterk my verhouding. Maar versterk het my verhouding, is die vraag. Wat maak ek met die openbaring wat ek ontvang? Wat maak ons as een gemeente met die openbaring? Van dat soos wat die ou mense gedink het, die Heer het gegeen, die Heer het geneem wat Job gesê het. Maar dat ons verder gelees het by die einde van Job, wat Job gesê het, ek het van hoor sê gehoor, maar nou het my oogje gesien. So ek besef, ek het nou ons gepraat, ek roep, ek sê, Heere, skies, u het toe al die tyd nie geneem nie. Dis die duivel wat gesteel geslag en verwoes het. En toe hy maar God onderwerp, toe weerstaan hy die duivel, toe vlug die duivel, toe kom die Godse sê en dubbel deur in sy leven. En ek en jy die openbaring, maar wat help die openbaring? as dit net openbaring is, as dit theorie is. Maar jy sien die, die oomblik, as God die drie in my leven gedruk het. Die oomblik as my verhouding met hierdie openbaring, kyk mooi, die openbaring moet my terugvat, want dit is, wat is die kracht van die evangelie? Is die openbaring van wie? Van Jezus Christus, wie is dit? So dat ons kan word wat? Die gerechtigheid van God. So dat ons hom kan word. Hy het geword wat ons is, sodat ons kan word wat hy is. So die openbaring van die krag van die evangelie, die openbaring wie hy is. En nou die openbaring moet dus na hom toe wys. Daarom sê hy die gees van die profesie is die getuienis van Jesus Christus. Maar alhoewel die totale oopbreek van die profetiese woord wat van Petrus sê, hy sê gee ag op die profetiese woord soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester in jou hart opgaan. Wie was die môrester? Dis 'n drie uur jou lewe gedruk is. Waar's Anton van Wonder? Hy moes hier gewees het wat het Anton gesê? Anton het by een plek gekom in sy ingesteldheid. Sy gemoedstoestand is ingesteldheid wat nie oor mekaar nou stem nie. Hy het gekom by plek en gesê, Heere, ek soek een getuinis. Ek sien ons kom staan hier voor, hulle getuig, ek wil ook een hee. En toe? Toe druk die Heere uit in sy leven. En die Heere geef om die getuinis. En hier kom staan hy met die levende getuinis in sy hand, met klein kuitie. Sien jy, daai openbaring, sy verhouding versterk. Jy sien, as ek nou uit my gemoedstoestand uit sê, Here, soos die hert smag na waterstroom, Here, ek wil met my gemoed teruggaan, daarna waar ek is. Hoor my wat ek sê. Ek sê, dis waar jy is. As jy Godse kind is, as jy Godse geest in jou leven genooi het, is dit waar jy is. En dis jou ingesteldheid. Kind van God kan nie sondag. Maar nou kom sê, Johannes, Johannes, as hy in Johannes 3:8 sê, kind van God kan nie Sondag 19, dan sê hy in Johannes 2:1 sê hy, my kindertjies, ek skryf aan julle dat julle nie moet Sondag nie, maar as een van julle gesondig het, is te voorsprak. Wat bedoel hy? Hy sê as jou voet gegly het, as jy vir 'n oomblik jou ingesteldheid vergeet het, as jy vir 'n oomblik vergeet het wie jy is en jy het weer funksioneer met wie jy was, wil ek amper sê. Dan kan jy sê soos herds mag na water stroom. Ek dors na U, Vader. Ek wil terugkeer na U. En dit is so vinnig as om te sê, Here, draai terug. Is so vinnig as daai ingesteldheid en wat wat ek vir jou wil meer los môre is om net by 'n punt te kom en sê, Here, ek hoort nie hier nie. Ek hoort hier. En dit is so. Hierdie week lê voor ons. In die wêreld gaan vir jou druk. En jy gaan momente kry waar jou gemoedstoestand nie opleid met jou, met jou ingesteldheid nie. Maar so reid. Maar so vinnig is jy dit onthou om te sê, Heere, ek gaan terug. Ek gaan terug na waar ek vandaan kom. Heere, gee my ook een getuinis. So dat, so dat die openbaring die verhouding kan bou wat gaan maak dat God die een drie na die ander in jou leven drukken. Wie wat gaan die effect wees? Die effect gaan wees. Ons gaan nie een voorganger nodig hee om ons te lijn aanbeding. Ek dink nie ons het een nie. Ek dink ons loof nie die heren saam. En nou, Lukas het my vertel en sê, pa, joeg, jy moet bykie kom kyk hoe worship ons, is my nou worship. Vanmorgen staan ek hier en sê, Lukas, you ain't seen nothing yet. Wie wat, ek sien dit wat ons het as aanbeding. Hy is nie show nie. En wie wat? Hy is een uitdaging, hy is een uitnodiging vir jou. Om uiting te gee. Maar ek wil jou iets vraag, asjeblief. Gaan stel jou daarop in, buitenkant. Dan jou binnenkamer. Daar waar jy alleen die lande is, waar jy alleen jou voertuig is. Gaan loof die Heere. Gaan maak punt af van die Heere loof. En gaan kyk wat die effect het van hy. So dat, wat ons sondagochtend hier doen, soos die Heere loof, dat het niks anders sal wees as die extensie van my lof daar buiten nie hoe makkelijk gebeur het, met van hoeveel van ons is dit waar, dat die laaste keer wat ek die Heere geloof het, was hier. Besef jy, dan skuif het van sondag na sondag. Terwijl ek leef daar. So as ek hier inkom en ek is saam met boeties en sissies, dan is dit net een ander formaat van wat ek bezig is om te doen, jylle geallig. Dit is die grootste seen, wat ons het. En, ehm, um, Psalm 22, ek dink daar by vers 4 sê hy, God bewoon die lofsanger van sy volk. En ons lof sal geen aangeleerde ding wees nie. Dit sal nie iets wees wat iemand my moet voorsê, iemand my moet leer nie. Dit moet iets wees wat spontaan hier van binnen afkom. Jesus het gesê, strome van levende water sal uit jou binnenste vloei. Want hy het alles gemaakt vir ons om dit te geniet, om om te geniet. Prijs die, Vader, ek dankie vir die woord. Dankie dat u eens en vir altyd die saak afgehandel het. Die saak wat my weerskuldig kon maak, my weer minderwaardig voor u kon maak. Dat u met eens en in altyd, met een offer vir altyd, volmaak het, ja, keer van ons. En jyre, nou besef ons, dat in hierdie lewe wat ons leef het ons hierdie hierdie probleem met ons gemoedstoestand. En dat ons gemoedstoestand gebombardeer word deur ons omstandighede. Maar dankie dat ons vanmôre weet. Niks wat hierdie week gebeur kan u opinie oor my verander nie. Want u sien my nie na die vlees nie. U sien my in u seun. As die afdruk sou van die wees, die afskynsel van die heerlijkheid. Heren, ons wil ons self daarin herinner, so dat soos wat ons daarvan bewus is, sal die bewustheid van wie ons werkelijk is, die kracht word, waar die aanslag, waar die vijand in ons, gaan neutraliseer. Dankie daarvoor. Heren, dat die wereld, dat die wereld sal kennis neem. Dat ons in ons ingesteldheid sigtbaar sal wees in ons gemoedstoestand. Dat ons ingesteldheid sigtbaar sal wees in ons optrede elke dag. So dat die wereld mag kennis neem. Jy het gesê, wanneer die kracht van die evangelie, die openbaring van wie ons is, wanneer die kracht van die evangelie kom, dan sal ons die getuig wees. Dan sal ons levensgetuig van wie jy is. Dan sal die mense van buiten u in ons sien. Heere, ons besef wat sy groot saak is, ons besef hoeveel u van ons moes gedink het om dit aan ons toe te vertrouw. Om u heerlijkheid sigtbaar te maak in die wereld daar buiten. Heere, ons kan net vanmorgen sê, dankie dat die prijs wat u betaal het genoeg was om ons ten volle te kwalificeer daarvoor ons Heer die Vader